g'ayri dinlar totib oldi biz ko'r andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Gayrı diller tartıp algen Bizni mülktür Endelus Kitaplarda namı kalken Bizni mülktür اندلوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح قلنشلigidan سقوطigacha darslar to'plamini davom ettiramiz. Abdurrahman Nasir o'zini qo'l ostidagi shahar Qurtuba qolgan bo'lsa ham shariatni nihoyat darajada ipidan ignasigacha tatbiq qiladi. Har bir holat vujudga keladigan bo'lsa, o'zini nafsidan boshlarida shariatni tatbiq qilishligini. Shariat buyruqlaridan zarracha chetlanmasdi. Kunlardan bir kuni juma xutbasida Munzir ibn Said rahimahulloh qattiq munkardan qaytarib, hattoki Abdurrahman Nasir amirni ham ayamasdan qattiq gapirdi. Abdurrahman Nasir Qurtubada ko'p masraf qilgan holatda chiroyli bir qasr vujudga keltirgan edi. Munzir ibn Said degan olim robboniy taqvoli kishi bo'lgan. Juma da bu kishi xutba qilardi. Lekin Muzir ibn Said malomatchini malomatdan qo'rqmas edi. Va hech kimni rioya qilmasdan gapirardi hattoki amir bo'lsa ham. Kalomi, lahjasi Muzir ibn Saidni shunday qattiq bo'ldiki, Abdurrahman Nosirni qalbiga juda qattiq botdi o'zini amiriga. Qachoniki Abdurrahman Nosir xutba tugagandan keyin uyga kelgandan keyin Abdurrahman Nosir aytdiki, Allohga qasamki, Munzir o'z gaplari bilan meni qas qilib gapirdi. Mendan boshqani gapirgani yo'q. Qattiq qalbimni teshvorgidek qilib gapirdi. Menga pandi nasihat qilishlikda hech siyosat qilmadi, hech bir hikmat ishlatmasdan ochiq-oydin gapirdi ya meni deb qalbim shunda ezildi, tilka pora bo'ldi dedi. Amir gapiryapti Abdurrahman Nasir. Hattoki aytdiki, Munzir o'z hassasi bilan boshimga urgandek bo'ldi. Ya'ni boshimga hassasi bilan urganda ham yaxshiroq bo'lardi dedi. Shunda Abdurrahman Nosirda atrofidagi kishilar aytdiki, Munzirni juma xutbasidan bo'shatib yuboring. O'tirasizmi? Sizga ayamasdan gapirsa, tanqid qilaversa, olib tashlang ishdan dedi. Lekin Abdurrahman Nosirni so'ziga quloq soling. عبد الرحمن ناصر شندي كان أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد هذا والله لا يكون وإني لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفعا مثل منذر في ورعه وصدقه bal va abqahu ala makanatihi degan ekan. Ya'ni Munzir ibn Saiddek ilmlik juda yaxshilikka boy fazilatlik Munzirdek odam ishdan bo'shaydi. Bir darbadar bo'lgan nafsni rozi qilishligi uchun bo'shaladimi ishdan? Allohga qasamki, bu ish hargiz bo'lmaydi. men Allohdan hayo qilamanki, men bilan Allohni o'rtasida Munzir ibn dek imom qilmasligimdan Allohdan hayo qilaman. Balki o'zini o'rnida qoldiraman degan ekan. Munzir ibn Sa'id rahimahulloh imom bundan keyin ham amirni ayamas ekan. xutbalarda bo'lsin, boshqalarda bo'lsin, doim amirni eslatib, ogohlantirib turar ekan, hattoki vafot qilguncha. Abdurrahman Nasir bu kishini hargiz ishdan bo'shatmagan ekan. Abdurrahman Nasir rahimahulloh shu ma'nolar asosida Qurtuba ahlini tarbiya qilishni boshlagan. Undan keyin Abdurrahman Nosir nima qildi? Endi Abdurrahman Nosirga Qurtubadan tashqari joylardagi qo'zg'alonchilarni bir yog'li qilishlik kerak. Abdurrahman Nosir rahimahulloh fikr qiladi. Atrofdagi isyonchilar juda ko'p. Eng kattasi bu janub tarafdagi Samuel ibn Hafsun. Samuel ibn Hafsun bilan birinchi bo'lib shug'ullanishligi kerak edi. Sababi Samuil bu Umar ibn Hafsun murtad bo'lgan. Murtad bo'lgandan keyin islom buni qatl qilishlikka buyuradi. Undan keyin Abdurrahman Nasir bun bilan urissa ochiq oydin bir masala vujudga keladiki, musulmonlar bilan murtadlar urushyapti. Chunki Samuil ibn Hafsun murtad edi. Qurtuba ahlini jangga chorlashlikda, jangga da'vat qilishlikda juda qo'l keladi. Samuel ibn Hafsundan boshqa qo'zg'alonchilar bilan urushda musulmonlar urushyapti degan holat vujudga kelib, ko'p kishi qo'lini tortishligi mumkin edi. Qurtubadan askarlar yig'dida amir bo'lgandan keyin 2 oy o'tib o'tmas Qurtuba tashqarisiga hujumga otlandi. Allah subhanahu va taoloning nusrati bo'ldida Ustujja degan shaharni qaytarib oldi. Ustudja shahri Andalus ichida eng puxta himoyalangan shaharlardan hisoblanadi. Avvalgi darslarimizda bilib o'tganimizdek. Undan keyin yana 3 oy yoki 2 oy o'tib o'tmasdan juda katta askarni boshqarib o'zi boshchiligida yana Samuel ibn Hafsunga qarshi chiqadi. Jang 3 oy davom etadi. Sha'ban, Ramazon, Shawval oyida 300-hijriyda subhanalloh. Amir bo'lgan yilni o'zida qarshi chiqib turib, yana Jayyan degan shaharni qaytarib olishlikka muvaffaq bo'ladi. Undan keyin hali ham Samuel ibn Hafsunni quvvati juda kuchli. Chunki madad kuchlari Samuel ibn Hafsunga shimoldan nasroniylardan keladi. Janubdan Fatimiyalar davlatidan ham keladi. Albatta o'sha madad kuchlar tarafini to'sishlik kerak. Lekin Abdurrahman Nosir bir narsani fikr qiladi. Qurtubadan keyin janub tarafida eng katta shahar bu Ashpiliya edi. Juda kuchlik, puxta himoyalangan. Buni hokimi musulmon hokimlardan edi. Abdurrahman Nosirda shunday siyosiy qobiliyat bor ediki, agar Ashbiliya xalqi avvalda musulmon bo'lgan, hozir ham musulmon. O'sha Ashbiliya xalqini borib hokimini da'vat qiladigan bo'lsam, agar bizga qo'shilib qoladigan bo'lsa, juda katta kuch bizga qo'shilgan bo'ladi. Va natijada hamma askar Ashbiliyaning askari ham meni safimga qo'shiladi dedida borib da'vat qiladi. Allah Ta'ala'nın karami, fazli, inayeti bilen Ashpiliya hakimi Abdurrahman Nosirni da'vatiga kulub Abdurrahman Nosir safiga o'tadi, askarlari ham o'tadi. Ondan kegin Abdurrahman Nasr Rahimahullah Samuel ibn Hafsunge kuchlarni qaratadi va natijada shimoldan, g'arbdan, ya'ni Yevropadan keladigan madad kuchlarining yo'lini to'sadi. Undan keyin Abdurrahman Nasr rahimahulloh Samuel ibn Hafsundan Randa degan tog'ni ham olib qo'yadi. Shunday qilib Abdurrahman Nasr janub taraf kirib-kirib kirib oxiri O'rta Yer dengizini qo'shilgan joyi Madiq Jabal Tariq yoki Gibraltarga yetib borib o'sha yerda egallab Fatimiyalar tarafidan kelgan madad kuchlarini yo'lini to'sadi. barcha Somil ibn Hafsunga keladigan madad kuchlarini yo'lini to'sib berkitgani natijasida Samuel majbur bo'ladiki Abdurrahman Nasir bilan sulh qilishlikka. Bir muddatgacha sulh qiladi. Bu sulh evaziga Samuel ibn Hafsun Abdurrahman Nasirga 162 ta qala beradi. Abdurrahman Nasir bunga rozi bo'ladi, ittifoq tuzadi. Endi Abdurrahman Nasirni amir bo'lishligidan 1 yil o'tib o'tmasdan qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlari. Natijasini ko'raylik. 1 yil davomida Abdurrahman Nasir rahimahulloh janub katta shaharlaridan Astujja, Jayyan, Ashpiliyani qo'lga kiritdi. Unga qo'shimcha 162 ta qal'a ham qo'lga kiritdi. Va unga qo'shimcha Samuel tarafiga kelayotgan madad kuchlari yo'llari to'sildi. Shu bilan Abdurrahman Nasr rahimahulloh Andalusni 6 dan biriga egadorlik qildi 1 yil davomida, subhanalloh. Lekin Abdurrahman Nasrga hali ham ko'plab xavf-xatar bor. Chunki Qurtuba shimolida, ya'ni Andalus shimoli tarafidagi Tulay-tulada isyonchilar bor. Saragosada ham isyonchilar bor. Valensiyada ham isyonchilar bor. Undan keyin Andalus g'arbda Abdurrahman Jilliqi degan odamni isyoni ham bor. Demak, Abdurrahman Nasir 302-hijriy bo'lgan vaqtida Abdurrahman Nasirni ba'zi imkoniyatlari vujudga keldi. Andalusni 6 biriga egalik qilib turdi, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Andalus go'yoki 6 bo'lakka bo'linib turibdi. Bir bo'lagi Umar ibn Hafsun janub tarafda, ikkinchisi Abdurrahman Nasr o'zi bo'lsa, uchinchisi Tulaytula, to'rtinchisi Saragosa, beshinchisi Valensiya, oltinchisi Abdurrahman Jilliqi Andalusni g'arb tarafida. Mana bu holat bilan hozir 302-hijriyga kelib 6ga bo'lingan holatda turibdi. Endi tafakkur qilgan, eshitib turgan odam aytadiki, Abdurrahman Nasir endi baribir o'sha qo'zg'olonchilar bilan yana kurashsa kerak deb o'ylaydi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Abdurrahman Nasir rahimahulloh ajib bir ish qiladi. Bor askarini oladi-da shimol tarafga yo'l oladi. Shimol tarafda haqiqiy kofir, haqiqiy dushman Lion mamlakati nasoroniylar mamlakati Andalus shaharlardan biriga hujum qilgan edi. Bu hujum qilgan shahar Abdurrahman Nasirga qarshi bo'lgan isyonchilar shahri edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Abdurrahman Nasir bor imkoniyatini oldida Lion mamlakatiga qarshi nasoroniylarga jang qilishlik uchun yo'l oladi. Hamma isyonchilarni tashlaydi subhanalloh. 2 yil mobaynida isyonchilar makonida turib nasroniylarga jang qiladi. Hujum qiladi. So'ngra Alloh taolo tarafidan zafar nusrat kelgandan keyin Qurtubaga g'animatlarni olgan holatda qaytib keladi. Go'yoki bu qilgan ishi bilan insonlarga dars berib qo'yadi. Nima uchun isyonchilar hammasi musulmonlar edi? Bularga go'yoki Abdurrahman Nasir rahimahulloh o'z qilgan bu fe'li bilan haqiqiy dushman bir-birimiz emas, haqiqiy dushman nasroniy shimol tarafida, Fransiya tarafidadir. Shular bilan urushishimiz kerak degan darsni fe'li nutq qilmagan holatda beradi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh bu ishi bilan qolgan isyonchilarni juda hijolatga qo'yadi. Abdurrahman Nasr rahimahulloh ajib bir ish qiladiki, go'yoki ey xalq, ey musulmonlar ko'zingizni ochinglar. Sizlar kimlar bilan urushib yotibsizlar? Haqiqiy kofir dushmaninglar qolib. Ko'zingizni ochinglar, uxlamanglar. Qalbingizlarda, ko'zingizlarda parda bosib qolibdi-ku. degan darsni hikmat asosida beradi. Hikmat bo'lganligi o'zi fe'li bilan yondashadi. Bu hikmat bo'lganligi hech kim bu kishini ayiblagan holatda bo'lmaydi. Yana hikmat bo'lgani nasroniylar ustidan g'alama qozonib, ko'plab g'animatlar bilan qaytib kelishligidadir. Shuning uchun aytamizki, keling ey birodar, Falastin qaziyasi to'g'risida o'ylanaylik. Afg'oniston Amerika qadiyasi to'g'risida fikr qilaylik. Keling birodar, Checheniston Rossiya kofirlar qadiyasida fikr qilaylik. Ikkinchi darajali bo'lgan narsani tashlang. Birinchi darajali bo'lgan narsa bilan kurashaylik degan da'vatni biz ham butun musulmonlarga qilib qolamiz. Abdurrahman Nasr rahimahulloh bu narsani anglab yetdida dars berib qo'ydi. Endi natijani qarang. Abdurrahman Nasr rahimahulloh Qurtubaga Ashpiliga qaytib kelgandan keyin Saragosiya hech qanday jangsiz Abdurrahman Nasrni safiga qo'shiladi. Mana bu narsa vallohi haqiqiy hadiya bo'ladi. Undan keyin yana bir boshqa hadiya Alloh taolo tomonidan berilgan Hijriy 306-sanada Samuel ibn Hafsun Nasrani o'ladi 66 yoshida. Rabboniy futuhatlar. Subhanalloh. Shuning uchun Abdurrahman Nasr rahimahulloh darhol janubga yo'l oladi. 3 kun mobaynida Abdurrahman Nasr Samuel ibn Hafsun qo'l ostidagi shaharlarda e'lon qiladiki, 3 kun mobaynida tavbani qabul qilishligini. Ya'ni 3 kun muhlat beraman, kim nasroniy bo'lgan bo'lsa musulmon bo'lib, musulmonlikka qaysin tavba qilsin deb kutadi. Kim tavba qilib yana musulmon bo'lsa, u kishini darhol o'zini askarini qatoriga qo'shadi. 3 kun mobaynida tavba qilmaganni qatl qiladi. O'sha nasroniylikdan qaytmagan kishilarning ichida Samuel ibn Hafsunning qizi ham bo'lgan. qizi nasroniylikdan qaytmagandan keyin Abdurrahman Nasr rahimahulloh ridda murtad hukmini berib uni qatl qiladi. Shu bilan Abdurrahman Nasr qo'l ostiga janub shaharlarini sharqiy tarafi tamomiy qo'l ostiga o'tadi. Undan keyin Abdurrahman Nasr rahimahulloh 308-yilda Tulay-Tulaga yo'l oladi. Tulay-Tulada qo'zg'alonchilar bor edi. Bosh ko'targan edi isyonchilar. Lekin Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bu isyonchilar buyuk islom qo'shinini ro'barosida turib bermadi. Tulaytula ham Abdurrahman Nasir rahimahullohni qo'l ostiga islom mulkini qatoriga qo'shiladi. Fikr qiling, birodar Abdurrahman Nasir 308-hijriy sanada 30 yoshlik yigit bo'lgan. Hijriy 308 yildə Abdurrahman Nasir Tulaytulani qo'lga olgandan keyin endi shimol taraf Yevropaga yo'l ochiladi. Abdurrahman Nasir rahimahulloh o'zini askarlari bilan Lyon va Navar mamlakati nasroniylar mamlakatiga hujum qiladi. Nasroniylar mamlakati birgalikda musulmonlar bilan jang qiladi. Boshida Abdurrahman Nasir o'zi turadi. O'zi turgan holatda jang qilib nasroniylar ustidan mislsiz g'alabalarga erishadi. Nasroniylar tortib olgan Salim shaharini ham Abdurrahman Nasr rahimahulloh yana qaytib oladi. Undan so'ng Abdurrahman Nasr rahimahulloh hijriy 312-yilda yana kattakon askar bilan o'zi boshchiligida Nazar mamlakatiga hujum qiladi. Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan Nazar mamlakatini poytaxti bo'lgan Bambolona shahrini musulmonlar mulki ostiga kirgizadi. Umaviylar imoratini avvalgi davrida qo'lga kiritilgan mintaqalar sekin asta yana o'z holatiga qaytib musulmonlar qo'l ostiga hukmronligi ostiga qayta boshlaydi. Undan so'ng Abdurrahman Nasr rahimahulloh 316-yilda Andalus shimoli sharqiyda isyonchilar tarafga yana yo'l oladi. Buni ham o'z mulki ostiga qo'shadi. Undan keyin 318-hijriyda Andalus g'arbiga yo'l oladi. Abdurrahman Jilliqini qarshisiga Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan Andalus g'arbini ham musulmonlar mulki ostiga kiritadi. Shun bilan Abdurrahman Nasr rahimahulloh Andalusni butun yerini o'z qo'l ostiga kiritadi. O'zini amirligidan 16 yil, 17 yil o'tgandan keyin Andalusni bir qiladi. Andalusni butun mintaqalarini birlashtiradi subhanalloh. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Alloh bu kishini rahmat qilsin. Undan keyin Abdurrahman Nasir rahimahulloh butun islom mamlakatlariga bir e'tibor qaratadi. Abbosiylar juda zaiflashgan. Abbosiylarni xalifasini Usmoniylar tarafidan qatl qilingandan keyin Usmoniylardan xilofatga rasman o'tirib e'lon qilingandan keyin Fatimiyalar davlati Mag'ribda qadroslab oyoqqa turib o'zlarini Amirul Mu'minin deb e'lon qilgandan keyin Abdurrahman Nasir rahimahulloh bu kishi 22 yoshida amir bo'lib Andalusni bir qilib hamma tarafni o'z holatiga keltirgan musulmonlarni safini bir qilgan kishi Amirul Mu'minin degan nomga bu kishi haqiqiy loyiq bo'lganligi uchun Abdurrahman Nasir o'z nomini Amirul Mu'minin deb e'lon qiladi. Chunki nohaq bo'lgan kishilar, shiyalar Fatimiyalar o'zini Amirul Mu'minin degandan keyin haqli bo'lgan Abdurrahman Nasir Amirul Mu'mininga nima uchun noloyiq bo'lsin? Andalusda yana yangi davr boshlanadi. Umaviylar xilofatini ikkinchi yangi quvvatlangan davr. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdur andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus Yunus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Büsümüktür Endelüs Kitaplardan namı kaldı Büsümüktür Endelüs